منی ناکارا فاجه خیر نات و دوستانی که ای برنامه برای آینده سازی مختلف رشته های مختلف الحمدلله ادا به وسیله بزرگان پایه بزرگی و تنات از نظر از نظر رشته های مختلف که اساس درست نادد بوتا خصوص حفاظ گرامی قدر که همچی محفل بزرگوارانه در چین اوقات و در چنین محافل برگزار من مپهکین دوست و احباب تبریک و تهنیت ارز کنم خوش به سعادتش هر مقدار که الحمدلله هر سال علمای محترم تحویل جامعه دیگه حفاظ گرامی تحویل جامعه دیگه خدمت گزاران جامعه دین مبین اسلام چشم نظر آیان پایه بزرگی و تنادید خب دوستان محترم اولا که ما ادوار مختلفه باید سرازیر بکنیم ادوار پیدایش ادوار حیات ادوار بعد از موت شان هر یک همچین دور نهایی که در هر دوری را ما پایه منادین اوقات ما جواب کلی ما را ندند که ما بچارین در ادواری که در پیدایش مایت که الله تعالی با چه ادوار مختلف پایه بزرگ و مهمی مهم برای ما نات، بعد از آن زند ماری با چه ادوار نات، بعد از آن بعد از آن موت ماری در چه ادوار ناد خب شانی برای چه رب العالمین سرازیر فرمایید به خاطر عبرت اگر شکم مادر عبرت درست مار نداد عبرت درست حیات ماری نداد ادوار بعد از موت مراکز عبرت کلا سلب او در جاه عبرت نه هرچی انسان پیسر بوتا چه در شکم مادر چه بعد از پیدایش همه چیزان بارگاه اقدس متعال جو و بیند گرچه که شکم مادر سوال و جواب نیست گرچه که زند انسان تا پانزده سال جو صفت نیست بله دو مسئله میدان هست یکی مسئله مهمیشی و که بعد از پیدایش که انسان پیدای بود بر ما تو چه چیز لازم و جوانین نام kanak و جوانین آیان حالات سرازیر کرتن و آداب مهم برای یاورتن تا برسن برای برسن تا هفت سالگی بعد از هفت سالگی انسان که رسید بر پانزده سالگی تمامی احکام رب العالمی سرازیر بین فقط فکر بعد از پانزده سال همه ما را لازم که انجام وظیفه بدیم تا چه مقدار که وقت برای ما شما فراهم بود فراهم چوکوکی مایه بود یا کپولیت مایه بود و یا هفت سالگی مایه بود و یا جوانی بود و یا کماشی بود یا پیران سالگی آخر در تمام ادوار مالی عبرتی که فرض منصبی همه ما و شما مرکز مهم عبرت هست از شام بعد عبرت بگیریم اگر ما در این زند عبرت نگه خب کد عبرت درست برای ما پیدا بود خب اگر انسان در کماشی عبرت نگه در پیران سالگی عبرت نگه در جوانی عبرت نگه چه وحد انسان عبرت گیرد الله جل مجده و منواله انسان تن تنها پیدا نکرتا که هیچ پیمین جسی و پرسی و گفت و شنیدی در میدان مبود برای چی که الله تعالی همه مزایای در دنیا سرازیر کرد و همه مزایای فوق العاده بالاتر بالاتر در آخرت الله تعالی سرازیر کرد خود دنیا وقت مازه عبرتو لعلیل الباب ارشاد فرمانید ارشاد رب العالمین افلا تذکرون افلا تعلمون افلا تشعرون افلا تعقلون ای همه کتاب الله انبیاء علیهم السلام این همه کائنات مختلفه رب العالمین سرازیر فرماین آیا ایشان مایه عبرت نبودن برای ما و کجا چیز برای ما عبرت بود روزی مختلفا عبرت نه زند مختلفه ادوار عبرت نهو اگر ای عبرتان در میدان ما ببیند یقین بدانید که باب کامیابی ما شما بروت سرازیر فرمایید اگر آدول ملاحظه نفرماینید این کدر ملاحظه فرماینید که حضرت امام احمد بن حنبل رضی الله تعالی عنہ ارشاد فرمایند خو وقتی که زمین چه رب العالمین ترهج ملکیت نی زند چه رب العالمین و سایه چه رب العالمین کائنات چه رب العالمین آسمان و ستارگان و ماه و خورشید ذات اقدس متعالم تو در این محور حیاتی کنه در این محور زند تو هستو این همه نعمت فقط و فقط من جانب الله نه دخالت انبیاء علیهم السلام ها نه اغواس و اقتاب و ابدال اولیاء الله و نه محدثین مفسرین و فقهای امت در ها نه اهل تصوفها نه اهل دانشها ایشان تمام اینان مختص گذات اقدس متعالی و در دست ما شما دادیم وقتی که در دست ما شما بودیم همچنان که منتو دکان و تا چیکه که حفاظت کنیم منتو زمین و تا چیکه حفاظت کنیم و من و تو چین کدر وسایت نقلی سبک سنگین و تا حفاظت کنی چین کدر حفاظت جند و تا کنی با البسه مختلفه خب فرض منصبی مایو که ما دین و تا همه حفاظت بداریم حیثیت ما که چهره ما حتی در حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که بر چهره مجنید که چهره چهره الله تعالی پس بدان چهره با عزتی و چو در ایشی گوش است در ایشی سر هست در ایشی زبان هست در ایشی سر هست که همه چیز زائدی الله تعالی متمرکز گفته پس بیاین ما شما باب عبرت در چهار روز زندگی ما شما بسنجیم بکشیم وزن بیاریم چنانچه اهل سلوک گویند و قرآن پاک و ارشاد فرمایند يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله هر انسان مندی و تبکن که برای فردان چه آماده کرتا همچنان که در منازل فکر که چه در منازل متمرکز کرتا ما هم از نظر یقین امانت ایفا بالعهد ایشان هم باید ما حفاظت بکنیم ایشان حفاظت جسم و جان حفاظت ایشان برای ما فرض اولیه در میدان دوردیم چونکه دوستای و رفقای ما الحمدلله در این میدان هستند و مننفه که این همه برنامه با توالت سخت و قرار بدنان ایک حرف و بس است اگر در خانه کس است همین مختصر کلامی که من در خدمت شما واجی عرض کو امیدو که رب العالمین باب حفاظت باب عبرت باب همه حالات درست در آورتنا الله همه ما توفیق واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين